Mesera, dame otra botella de tequila reposada y una juca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado. Porque hoy Yo no estoy pa' llorar por un culo. Prefiero que me mate a mí el orgullo. El tiempo a cada quien le da lo suyo. Yo no soy de nadie y menos tuyo. Fría esa desacataré. Apenas ahora es que la noche empieza. Rula y mire. Y ya tengo par de palos en la cabeza. Póngame un dembow, esos dominicanos. Pa' este par de mala, vamos a un corito sano. Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano. Y ando con todos los poderes más fuertes que el puño Y andamos en play, siempre con la muy la pinga, la llora, eres culo esa. Empezó el desacato. Yo lloro culo, yo tengo pilecho. Cha, che, chicho, chu. Yo no lloro culo, yo tengo pilecho. Cha, es una orgía que se joda todo. Yo era un hombre serio que se desacató. Ya no aguanto más, que se joda todo. Cero sentimiento, yo quiero un toto. Ya no lloro culo, la que se fue se fue. Después no estoy llamando porque yo te dé. que mujeres como tú, ya yo me quité. Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe. Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida. Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva. Quiero que tú veas cuando me le subo arriba que termina con los ojos en blanco y la pierna para arriba. Llora, llora. Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora. Llora, llora, llora. Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora. Yo no lloro culo, yo tengo pilecho. Cha, che, chicho, chu. Yo no lloro culo, yo tengo pilecho. Cha, che, chicho, chu. Te amo, pero hablamos jamás. See you later. <laughs> Ya yo no estoy pa' llorar por un culo. No estoy pa' ti. cuatro chapas, ya no un culo. Está clara. Y cuando tú me llamas, yo me curo. Estoy en la mía. No me sofoque más, cuál es tu apuro. Ella yo te di de eso es No estoy pa' ti.